你知唔知邊個作曲家叫蕭史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意蕭波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊？所以你咪要聽怒漢推鼓咯。逢星期日八至十，城寨見。怒喝推鼓 ，Hello， Hello 路漢推股，哇，係走火，係喎，喂，講兩句先，帶翻支咪先咯。好啊，好啊啊，原來冇帶咪啊！好啊啊，又到星期一啦。今日今日咧就濕立立啊，又落雨啦，唉，即係今呢排啲天氣都係即係情深深雨濛濛咁樣，即係哇即係又唔係大雨喎，但係咧落埋啲雨咧，即係大遮都冇用， 冚到咧，嗯可能啲心情又唔係幾好啦，我阿唔 Candy 係識得用幾好啦，天氣嚟開開波，我都好欣慰啊！係啊，係咪？講天氣喎，喂，今日咧我哋就係誒一個 叫做咩啊？死啦，唔記得，係叫做荷蘭好嘢嚇荷蘭好係有嘢，幾好嘢啊！啊！係咁講一講頭先嗰個演奏家先啦，就係荷蘭佬 Edu Duwa 嗯啊，即係即係我哋之前咧香港誒管弦樂團個做藝術總監啊，荷蘭佬嗯啊，咁呢啲就係國際級嘅誒指揮大師啊。係咁竟竟然又喺香港，我哋可以嚇即係 欣賞得到之前。嗯咁啊，荷蘭咧，好似咧，我我哋發覺咧就冇乜冇乜出名嘅作曲家嘅喎，冇乜古典嘅出名嘅作曲家。咁、當然有一紮啦，但係咧，即係叫你突然間講一個咧，就非常難啊。係係係啦，咁即係你數嗰啲荷蘭嘅藝術家就多喎，嚇咁尤其是嗰啲畫家咧就犀利啦。譬如有個叫梵交啦，梵交嚇人人都識嘅梵交，嚇 斬反到斬到自己對耳落嚟嗰個，係啦，冇一隻錯，啫，一隻係啦。係咪啊？嚇咁啊，即係佢中意你咧，就就斬隻字仔俾你嗰啲嚇加料。好鬼啊黐線，咁啊，當然仲有林布蘭呢啲啦嚇，色彩大師啊。嗯係咁啊，即係荷蘭係好嘢嘅。嗯啊，咁點好嘢咧？即係我哋咧，你平時都聽到啦。嗱，我哋香港咧，即係 誒、你話英國好唔好嘢啊？日本好唔好嘢啊？咁啊嚇，都好少人聽話。誒、哎日本好嘢，架仔好嘢，嗯係嘛？咁啊咩美國佬好嘢咁啊，都少啲。但喺日常生活裏邊咧，你都成日聽見啲人咧，成日話荷蘭好嘢啊咁樣嘅。係咪因為踢係咪啊踢波嗰啲嘅？誒踢波又好嘢啦，荷蘭波、荷蘭橙係啊。咁譬如咧，你食， 譬如你食嗰個好好味嘅嘢咧，啲人就話荷蘭好食啊咁樣嘛。啊係咪點點解嘅？我啊唔係好明喎。你呢荷蘭荷蘭好嘢，荷蘭好食係嘛？即係香港咧，成日都聽到呢啲噶嘛。嗯，嚇誒仲有譬如話你勁咧，即係如果想表達你係比勁更加勁咧，就荷蘭勁哦，係咪啊？荷蘭勁成日都提住荷蘭㗎。係啊，荷蘭水咧荷蘭水係咩啊？荷蘭水嚇就唔係我都唔知咩嚟嘅喎。 即係唔係話你荷蘭水皮咁解喎？係啊，嚇好好似真係有荷蘭水蓋又聽講，荷蘭水係咩嚟嘅咧？荷蘭水即係以前入口嗰啲汽水啊嘛。哦，係啊，點以點解個荷蘭水啊？啊，逢西方鬼佬嘢都叫荷蘭㗎啦。係嘛？以前係咪荷蘭啲海運都幾好啊？係啦，而家嗱嗱，譬如喺日本咧，就你知啦，即係喺明治維新之前咧，嗯，啊都係 即係誒鎖國㗎嘛，係鎖國係啊，鎖國係啊，咁就但係咧，只有少數嘅人咧，即係少數嘅國家咧，可以即係入去傳教啊，傳教都唔得啦，所以教唔得嚇，即係做貿易經商啊，係啊，咁樣咁就主要就係荷蘭荷蘭人，OK。哦，原來咁。嚇咁、所以咧，即係嗰譬如嗰啲西方嘅醫學啦，咁樣咧，嗯就全靠啲荷蘭人咧就帶去日本嘅。 嗯嚇咁、所以佢哋就唔係叫西醫啊，佢叫蘭醫啊，難醫啊，係啊，嗯即係荷蘭醫生啊。嚇咁、就嗰啲船啊嗰啲咧又係荷蘭嘅。係嚇咁、我哋當然誒，而、家可能好少會，除咗平時生活上邊聽到啲話你誒、你荷蘭好嘢啊咁樣嚇嚇、比較之外咧。少啲啊，而家係啦，咁啊好少嘅啫，即係接觸到啲荷蘭產品喎。嗯，係嗱，我哋唔好講啲好 好深嘅嘢先啦，即係講啲好淺。嗱，我哋認識一個地方咧，成日都係從佢嗰啲我哋接觸到嗰啲產品嘅。嗯係啊，即係譬如接觸到，誒、make in China，誒好、快散嘅咁樣嚇，或者呢個會爆嘅咁樣係嚇，誒、 英國貨靚嘢嚇嚇德國車正咁樣嚇實正咁樣嚇，即係好多時對一個國家嘅印象咧。 都係從呢啲佢嘅產品度、接觸到嘅產品度係得翻嚟噶嘛，啊有時候未必咁深入知道佢啲咩文化嗰啲嚇。美國佬啲嘢咧啊就 fast food 咁樣粗啲嘅咁樣，嚇即係類似咁啦嚇。咁就咁荷蘭，你諗得到又有咩產品咧？大家我都係諗起嘢食，都唔知點解，嚇即係嗰啲零食嗰啲嘢。荷蘭三花淡奶， 啊，哦，係喎，係喎。嗯荷蘭橙，我哋買好少買得到嚇，嚇踢波嘅荷蘭橙係嚇，荷蘭叻咧嗯嚇，即係呃就喺無線度嚇，成日喺度擾擾攘攘嗰個荷蘭叻唉，嚇，佢荷蘭人嚟嘅咩？嚇唉，稱呼嚟嘅啫。啊，佢係荷蘭飯 fans 啊嘛，荷蘭飯啊， OK，荷蘭 fans。 OK OK，係啦係， 咁啊誒，仲有啲午餐肉啊嗰啲啦，可能哦，係啊，係。都係三花牌。仲有啲荷蘭煙肉啊係啊嗰啲啦。嗯嚇咁啊！如果你話油畫咧，荷蘭就好好嘢喎。嗯即係佢咧以前有林布蘭啊、梵膠啊嗰啲咧，係嚇咁到而家咧佢都出產好多誒好好嘅油畫嘅產品嘅喎。嗯哼，啊，即係好多油彩啊嗰啲，嗯即係都 依然有有出產。因為係荷蘭係一個咧，即係文化匯聚，誒、有傳統嘅地方係嚇，亦、都你成日睇到啲新聞啦，即係誒佢亦都好似好開放咁樣，係係啊。咁啊，香港人啊去咧又要專登去睇下啲，譬如紅燈區啊。 嗯嗯，係啊，咁呢啲都好先進啦，或者一個先進係啊，有監管有成咁樣。係嚇，咁有啲人就中意去懟大麻，哦，係啊，係啊，香荷蘭係即係係吸大麻合法噶嘛。係啦。咁啊，比起而家即係美國咧，即係即係某啲州份就開始可以享樂用大麻啦嚇。係嚇咁就誒荷蘭就好早已經得啦。嗯嗯，嚇咁就即係比起呢方面更加先進啦。係啊，嚇 咁當然咧，有啲人咧即係可能覺得喂乜先進就係就係吸大麻咩咁樣好嚇。係啊，係咁又唔係。咁但係咧，即係佢能夠能夠即係大麻合法化咧，即係唔合法就源自一啲即係即係其實真係唔係好先進嘅嘅法律嘅。係嚇咁、就有好多科學嘅研究同埋數據咧，咁都認為呃即係誒、呃你大麻咧就係、比起 即係好多嘢都更即係更加唔係叫更加有益，係更加無害嘅。係更加無害係啊，即係上癮程度亦都更加低啊！係即係比起咖啡啊、香煙啊呢啲嚇，甚至有人話比起砂糖啊嘅上癮程度更加低嗯嚇，咁就咁即係都係一個荷蘭，即係一個幾幾幾先進開放嘅地方啦。嚇咁去到荷蘭咧，有好多藝術嘅 嘅誒嘅美術館啊。係咁啊，除咗一啲舊嘅，即係即係好似嗰啲我講嗰啲林布蘭嗰啲之外咧，係啊嚇咁啊梵膠嗰啲之外咧，嚇咁仲有啲新嘅一啲藝術啊咁樣嚇，即係你同我就你又唔知啦，我啊未必睇得明嘅有啲嚇，咁啊即係我最新嗰啲都去到畢加索嘅啫係 啊嚇，係啊，再新啲嗰啲我唔識睇嘅啦。再新啲可能比較即係 Andy Warhol 嗰啲，我已經唔識睇嘅啦。嗯嗯嚇，即係譬如即係誒，即係幾幾罐罐頭擺埋一齊嗰啲咧嚇，即係四種顏色幾罐罐頭擺埋一齊啊， 或者有個老毛個樣唔同唔同顏色嘅老毛啊咁啊，誒呢啲我就唔識欣我甚賞。至之前睇過咧，有啲畫咧話，嗰個畫淨係得幾種顏色咁樣，好直不甩咁樣直線咁樣畫咗出嚟，油咗落去，跟住佢話係藝術品，因為我望咗好耐都唔明佢畫咩嚇嚇，即係都會有呢一種新派嘅嘅藝術作品咯。嚇咁啊嗱，荷蘭咧就冇乜冇乜誒 作曲家出名嘅大作曲家。嗯嚇、你數唔到嗰啲能夠同貝多芬、莫扎特、拉赫曼尼諾夫、柴可夫斯基、誒、肖邦嗯嘅能夠相提並論嘅作曲家。嚇 即係因為有啲人咧都會拗啊，咩冇啊，啊邊個咯咁嚇，嗯嚇咁所以先 set 咗個標準先，哦嚇，嗯嚇即係你話佢勁過肖邦咁啊，見仁見智啊，至少我冇人提先啦，嗯嚇咁就， 但係咧音樂家咧 musician 啊，指揮家啊，都都人才輩出嘅喎。嗯。嚇咁就，譬如我哋頭先講咧嚇，阿 Edu Duwat 啊，嚇咁又係非常之誒誒出色嘅指揮。嚇，不如我哋聽一聽咧，Edu Duwat 咧有一個去指，頭先嗰個啊講翻頭先嗰個樂團咧，就係鹿特丹嘅嘅樂團。 嗯。啊咁就我哋聽一個咧，誒 Duwat 咧，佢喺誒指三藩市嘅時候咧嘅一個錄音，咁就都幾耐下啦嚇，即係不過耐極都係一個好靚嘅錄音啦嚇，啊即係即係唔係個唔係施主平時播嗰啲好耐嗰啲啊，嗰啲耐到即係單聲道嗰啲就唔係，就好靚嘅錄音。咁我哋都之前都 播過嘅某啲選段就係佢嘅皮爾金組曲嘅。嗯嚇咁啊，都算係誒近代嘅錄音啦。因為嗱，我揀呢啲誒錄音咧，有時咧就可以分開幾種嘅。啊，all time favorite，all time 誒 all time 嘅嘅最好嘅啊演奏版本，係不計錄音咁樣嚇。咁但係咧，有時就可能係 有時好起上嚟，可能個錄音好殘嘅。嚇咁跟住另一個咧就係揀一個最好嘅立體聲錄音啦。咁啊、退而求其次啊，嚇即係唔理佢 mon，即係誒 mono 嗰啲全部摟咗佢啊，太舊嗰啲摟咗佢。咁、另外咧就係有啲數碼錄音，最好嘅數碼錄音咁樣分開幾樣嘢嚟係嚟嚟評價嚇。咁就即係當然啦，每個時代都有佢唔同嘅誒、出色嘅 嘅演奏啊，咁樣咯。就係咁樣嚇，咁啊有啲人問咁樣，喂成日都話誒咩 h i f i s 又最好，又聽埋啲 Toscanini，甚至再耐啲嗰啲演奏家咁樣嚇，啲 Foreman 啊咁啊嚇，到死咗都都仲立體聲錄音都未面世，咁咁其他嗰啲唔使聽㗎啦，咁樣嚇嚇，咁其實又唔係嘅，即係你當你即係知道一啲係最好嘅嘢咧。 O.K. 食即係好似食嘢咁啊嚇，你食過一啲最好嘅嘢咧嚇，你就有個 standard 啦嚇，咁就但係又唔使成日提住嘅，啊，即係你食過誒喺東京乜鬼原宿誒嘅咩元祖店嘅一個拉麵咁樣嚇，又唔代表你翻到香港咧又唔就唔幫襯嘅喎係嚇， 因為始終香港就唔使搭飛機啊嘛。係啊，嚇嚇咁啊，即係你下下都即係你，但係你心裏邊有數咧，就知道哦，佢可能係誒、呃元祖店嘅七成水準咁樣嚇嚇咁 咁啊，你自己心中有數。係嚇咁另外就譬如喺牛腩河你都可以食㗎，係咪？嚇即係唔係話我呢個即係天下無敵得一個最好咁樣？嚇食嘢都係咁啦，有好多唔同口味。係嚇！我我咧好唔中意人哋講咧，即係當誒、呃譬如誒、呃判別聲音嘅時候咧，當有明顯嘅高低嘅差別，或者明顯嘅即係層次嘅差別咧， 佢哋啊中意講誒呢啲好主觀啊，誒啲聲音嘅嘢好主觀，冇冇冇得分高低嘅。嗯啊，咁啊，我就好唔中意咁樣嘅。但我又好唔中意啲人咧，就成日講埋啲邊個最高，邊個最高啊咁樣嚇。嚇咁就，然之後咧就即係誒唔識得欣賞嗰啲唔同嘅類型嘅嘅演奏咁樣嚇。即係你 你覺得嗰碗拉麵係天下間最好嘅，OK 嚇咁啊，但係。如果你因此而唔識得食其他嘅法國菜啊、葡國菜啊、中菜啊、廣東菜啊、川菜啊，嚇咁我即係覺得你就係有有少少問題嚇。咁、但係有啲人就係咁樣嘅嚇、即係即係一個標準就擺晒喺所有唔同嘅嘢度嚇，咁、就又係又係老土，係咪先？ 係啊，就係咁咯嚇，咁啊，即係誒、呃音樂就可即係有種可貴之處咧，就誒佢、每一個演奏或者每一個誒、音樂家咧，係誒、都有佢嘅獨 即係佢都係表現咗佢嘅誒生命啊，或者佢個誒演奏風格啦咁樣。咁、而每一個都係有唔同嘅。係啊，即使有時咧，我都會將譬如你講 Hifus 拉西貝流士， 咁啊同誒我求其噏一個啦嚇，譬如 Molufa 咁樣嚇，冇老蛙咁比，嚇咁、無可否認咧就層即係級數真係唔同，嚇仲爭好多班添。係嚇咁，但係咧，即係你唔可以，你即係 Moluva 咧，都都可以得人喜愛嘅嚇。咁啊，即係你都可以中意嘅。咁包括我有時都會聽嚇，咁但係就唔可以嚇。 好似我嗰次喺街度見到個阿媽喺度教個女咁啊嚇，你啊唔好咩嘢都貓屎撈攬核咁樣嚇嚇，即係乜嘢都嚇混為一談咁樣，唔識分。嗯，你有冇聽過啊？白冇個貓屎撈攬核啊？冇係嘛？嚇啊！我哋而家啲人好興貓屎撈攬核㗎，即係 即係咁我知道意思啦。你啱啱解釋咗啦，但係我真係冇聽過咯。冇聽過係啊啊哦，咁鼻涕當烏龍龍鼻涕當人種咧？都冇聽過。啊，呢個唔好解釋啊！呢嗯個啲廚房佬嗰啲好粗俗係咪啊啊！好粗俗啊烏龍龍鼻涕當人種啊！哦，呢個我都係近年先聽啊過。冇冇講落去。喂，我哋我真係聽下 Candy 知道。我哋聽下呢個誒一嘟嘟啊，呢個皮爾金組曲，我連播三段，好啊，好短嘅啫。「 正唔正啊？正係啊，非常之美麗嘅風景嘅。係啊，爾金特。皮爾金啊，特係咪啊？誒，我睇嗰個版本係啊培爾金特咯，培爾金特嘅皮爾金。嚇。皮金特點解突皮爾然間金特，嗯我諗皮爾金特會貼合呢個大陸嘅翻譯方式嘅。哦，即因為係有個 T，因為係有 T 啊嘛，跟住就得㗎啦。係啊係啊。但係嗰個音好似唔發嘅喎。係 唔奇啊？嚇咁啊！香港就以前啊，我都唔夠膽講話而家譯做咩啦，因係啊為而家好多樂評咧，有時誒用跟台灣多嚇，我嗰個可能都係台灣。有時係跟誒 Wiki 啊咁樣。台灣都會譯到咁嘅。有時台台灣就一時一樣嗯嚇，有時跟大陸嚇，咁啊即係誒都係咯，即係我，但係我哋就叫皮爾金組曲就多啲啦嗯，嚇， 皮爾金特都幾好嘅嗯，嚇，突咗出嚟咯，唔好啦，都係都係嗌關好啲。即係貝克漢姆，杯一漢姆咯，係啊係啊，碧咸啊，碧咸啊，貝咸啊啊就係碧碧咸，但係原本發音又唔係碧咸，係啊係啊係 Beckham 係啊啊，叫碧琴咁樣可能勁啲嚇，咁啊啊咁啊誒有呢個阿拉伯嘅舞曲啦，咁就呢個誒 Anitra Dance 啦，咁同埋臨尾嗰段嚇。即係我叫古典版嘅 Wait Here Waiting 啊，嗯嚇咁啊個愛人又嚇走鬼咗佢啊，佢又話喺度啊 whatever you go whatever you do 啊，我都會喺呢度等你翻嚟嗰啲咧。嗯，跟住就就嗰個人就走咗去啦，唔翻即。係呢啲咁嘅咁嘅故事啊，咁即係第三，我哋頭先播嘅第三段咧，誒、就係呢一種愛情嘅 嘅橋段啦，嚇啊嗰個女高音唱嗰段係點解次次都係男嘅走咗，唔係個女嘅走咗嘅？嚇係喎，有冇發現啊？孤星淚裏面都係個啊呢、個呢、個女主角，其中一個女女配角啦，咁樣嚇嚇佢又係生咗個小朋友，然後個老公就走咗去咯。哦咁啊男嘅走佬就不嬲，即係有傳統噶啦，係嘛？ 嗱，譬如要服兵役係嘛，去咗遠方打仗。嗯，係啊，咁又或者佢佢老公係一個威尼斯商人，嚇係咁啊去去咗中國嗰度就 係一個絲綢之路咁樣，又要經商咁樣係嚇跟住又要咁啊有排等啦，係啊一一一一個彎咁已經個仔都大埋啦，係啊，啊，即係未未去之前都大肚啊，走咗之後個仔都大埋，係係啊，鬚都出埋添啊。係啊，咁啊，即係誒，咁啊，仲有啲冇乜原因嘅，無啦啦走咗去玩啊，咁嗰啲咧。哦，係係係 嚇嚇，即係啲男人係呢個流浪漢，有流浪漢嘅基因噶嘛。哦，啊，咁喂，真係喎流，即係誒老，即係啲流浪漢就比較少女人喎。嗯，嚇，咁當然啦，呢個我頭先講埋啲嘢都好唔合理啊。嚇既然講流浪漢，又點會係女人咧？係咯，誒，終於有翻聲咯嗯，咦得翻咩聲啊？ 復活啦啲聲，喎！好咯，左邊聲道又出翻聲咯。即係我哋不要怕，只要信，唔好理佢嚇。咁嘅咩？係啊，即係咁，即係因為咧，頭先真係聽咗咁耐咧，都係單春啊嘛，得一邊巧合嚟嘅啫。嚇，咁啊，突然間又出翻嚟嗯嚇，係簡直好其實聽似眾冇影響嘅應該，即係有影響嘅唔該出聲。係好似揾到一個即係 一張呢個就嚟過期嘅六合彩，即係中咗頭獎咁樣，係嘛誒出翻嚟啊！突然間好有希望啦，不過過咗期，唔係啩？啊咁啊，咁啊，so sorry 啊！係啊，係啊，嗱咁啊，講下荷蘭嘢啊，咁啊，頭先我哋講起呢個誒話三花淡奶啊，係咁啊荷蘭仲有嘅咧講嗰啲花啊，嗯，嚇，係即係係出 出口好多嘅係啊花啊咁樣。我細個識荷蘭係因為嗰度嘅鬱金香同埋嗰個風景，誒唔係風車嗰個景咧嗯，好印象深刻，即係啲旅遊廣告會有咁樣做啊，好出嚟。經典咁樣，有係啊係啊啲有荷蘭木劇咁啊嗰啲咧，係係係啊，即係嗰個三花淡奶嗰個女人咁樣咧，係係啊係跟住有啲有啲風車咁樣，係嚇，跟住一大片鬱金香啊，咁樣係啊，咁當然荷蘭唔係淨係鬱金香啦，乜 Q 花都有係啦 啊嚇。你嗰啲而家喺香港買到嗰啲誒 有好多玫瑰啊，好好多花啊，都係嚟自荷蘭，就係咁啊，一個好多鮮花嘅出口嘅國家。哇！咁冇但係佢哋點解唔係日本人咁樣有花粉症嘅？嚇、日本人佢哋國家都好多花嘅，佢哋就會有病嘅喎。係啦，真係奇怪啦。係啊係啊，日本人 又真係個個，即係東京啦，好多人都有花粉症喎。係咯，啊，即係你一到即係一到啲某啲天氣咧，你見個個都戴晒口罩。嗯，你以為個個都感冒啦，咁啊唔係喎嚇，花粉症。嗯，嚇咁啊，坊間又有一啲咩誒空氣清新機啊，又咩 去除咩花粉，減少花粉症啊，一陣又噴啲濕氣出嚟啊，咁樣係係啊，就比較嚴重。荷蘭好似荷蘭人好似少啲呢個問題。係喎，咁啊可能即係同都可能同人種有啲關係嘅。嗯嚇呢啲風土病啊，好難解釋啊。係啊，即係點解嘅？點解亞洲人咧唔飲飲酒飲得即係通常飲酒差啲啊咁樣？嗯，係咁啊， 呢個同同同 DNA 有啲關係嘅。哦，啊，不過亞不過日本人咧大部分都冇嗰種解酒嗰種酵素喎。係係啊，好似咁啊，話亞洲人都係啊，其實亞洲人都係啊，但係有啲人就好好中意飲啊，飲到面都紅晒嗰啲咧。嗯，兩杯又紅晒嗰啲都照飲啊嘛，係啊，咁啊，即係好容易生 cancer 啊嘛，呢啲好容易死添。即係即係解唔到毒啊。 嗯，啊咁就誒，你話鬼佬就唔同啦，鬼佬鬼佬比較少少啲，解唔到酒係，咪佢哋嗰個飲酒嘅傳統比較耐啊？ 真係唔知啦。因為佢哋當水飲咁樣咯。咁之前都有聽過咧，咁中國人飲酒嘅傳統都唔短啊。係啊，係啊李白都咁樣飲係，係。飲到瓜咗不過。但係之前你講過誒，我有聽你講過話，傳說話飲到跌落河啊嘛，哇咁啊！浸 Q 死咗，傳說嚟嘅，唔知係咪 啊？走龜咁嘛。係啊，啊！之前聽你講過話日本人咧，咁佢冇個酵冇嗰個基因啦，嚇但係話即係因為過咗幾代之後，好似嗰、個即係有嗰種基因嘅人，好似又多翻啲喎。係咪啊？係啊，即係有嗰啲研究咁樣，咁係咪又係嗰一代人飲得多就 O K 咧？又我下一代就會有個基因我諗唔係喎，係嘛？係係同外來嚇物種交配喎，哦哦，異形入侵喎 異形就嚇。哇諗起異形都核唔係異形入侵呢個應該，我舉錯例子，呢個應該唔係入侵，呢個叫誒乜鬼乜之大陸嗰啲啊，咩物質大陸？咩乜之大陸？即係啲日本人咧，即係同唔同嘅誒誒外來嘅嘅品種去交配啊，哦啊而拍成嘅一系列嘅電影《 乜之大陸》。哦，哎呀咩嚟㗎？係救命！你唔好講呢啲啦嚇。咁就誒、即係佢哋鼓勵你，即係同其他人去去去，即係 mix 啊嘛。嗯，咁譬如以前咧，我哋成日話啲人咧入夾妹啊，即係啲老一輩啊，一夾妹咧啲腳好短嘅，蘿蔔腳啦咁樣，哦，係咪？嗯。 咁但係而家你睇到啦，嗱一來佢哋就少咗傳統嗰種、呃、即係坐坐姿係好少就即係坐誒榻榻米啊，嚇即係好少屈埋只腳啦。屈埋只腳，血液循環唔好都唔係幾好啦。係啦，而家相對新一代就少啲啦。嗯即係你見有啲居酒屋嘅咧，去榻榻米咁，但係啲友誒都係盤膝坐啊，或者誒或者一個坐窿晾只腳落去。係啊啲後生仔有啲坐得好 hea 嘅啫嘛。係係係。嚇，即係唔係好似咁樣嚇 咁樣屈住只腳咁樣坐喺度咁端莊噶嘛？嗯係係係咁就誒咁另另外咧就係誒你睇到佢哋啲腳咧係越嚟越長噶喎，啊即係唔係越嚟越啦，即係即係越嚟越長不得了。即係近呢幾十年明顯高咗好多咯，日本人嘅身高係啦，冇錯啦，嚇就長咗啊！嗯嚇咁啊，身高都係啦，係啦。咁你睇下 誒，譬如誒廿年前嗰啲日本啦男星咧，普遍即係你睇到嗰啲高度咧嗯嚇，譬如木村拓哉咁樣啦嚇，近近來又見到木村拓哉啦，成個湯家華咁樣出席呢個影展啦。都唔知點解會形成嗰個頭咧咁樣咁樣一個蛋糕咁樣咧，係啊係啊咁樣 即係嗰啲吹吹個大波浪嗰啲咧，係係係啊上海髮型師吹波浪，啊咁啊 成個成個當家華咁嘅款，嗯嚇咁但係咧嗱佢呢個即係好型噶嘛。係當時係係咪啊？再加埋嚇中性嘅嘅，即係唔男唔女咁樣咧，呢啲係最正啦，唔男唔女係嚇。咁啊，即係因為日本，即係其實型呢啲咧，有時就即係都係要咁樣，尤其是啲演藝界咧，唔男唔女其實先至掂啊！ 要有翻女性嘅外貌特質先得，即係咁啊，為之靚仔啦係啦。嚇。咁我即係如果係誒，好似羅網師傅咁啊，得唔得咧？唔得啦，太 man 啦，嚇！係啊，但係羅網師傅又會着呢個 透視上身嘅衫更加唔喎得啦，哇！完全唔 match 喎。嚇，即係成嗰件嗰件恤衫好似黑絲咁樣嘅喎，哇，唔得唔嚇得，露晒點咁樣嘅喎，係又唔得啊唔！得唔得。但羅網師傅好唔係屬於受美國嗰樣嘢，好受美國佬歡迎嘅喎，係咩啊有有好多影迷嘅喎。哦，呢個真係唔知啊！有一班即係專睇嗰啲舊嗰啲戲嗰啲咧啊，即係即係即係睇八十年代、九十年代係啦， 即係好似咧，港產我片嗰啲我哋睇埋嗰啲溝片啊嗰啲嘅咧哇！，即係嗰咁你唔好你嗰啲嗰啲港產片又未似係咩溝片唔係咁，但係有好多溝片都好溝噶嘛。係咩係溝片啊？嚇！你問下白白，唉我都唔知點講白蘭你啲溝片白蘭糕啊最溝啊！溝片即係咩啊？嚇好溝啊！嗯溝片即係咩啊？白蘭糕，係我唔識解釋啊！我哋溝片我哋揾呢啲冇人冇人化人，即係資深 白蘭糕呢啲資深文青嚟噶嘛，大佬。我估下先係咪啲重口味嗰啲啊唔？係重口味，係咩啊？溝不過另類少少咯，唔係主流嗰啲啦。哦咁同埋咁你講到好題似材係比較偏鋒啲啊，或者係哦，怪異啲啊咁。你講到好似好似核突片咁樣。同埋即係唔係主流嘅，嚇唔係主流咯，唔係主流嘅。哦咁譬如即係其實溝片咧唔係一種形形式嘅，即係咁就係溝片又唔係嘅。嚇咁但係咧 就俾人譬如誒美國嘅 Ed Wood 咧嚇本身就唔係溝片嚟嘅嚇，即係本身係垃圾片嚟嘅啫。咁啊，即係科幻片啊，誒加埋啊吸血僵屍啊，啊哦 b e 係 l 係 l 高時，跟住又加埋啲外星人侵襲地球啊，係係跟住有個有個誒。有個嘢喪屍就喺個墓度行出嚟啊，跟住就撞埋個墓度啊！嗯係即係 Edward 你知啦，即係係 誒 Edward 我諗唔知有冇聽眾聽過啦，艾活啦嚇，咁咁啊啊，五十年代嘅美國導演啦， 五係啊六十年代應該係。即係嗰啲穿崩啊，乜嘢都出晒嚟噶嘛。佢用啲低成本啊拍咗好多，正話講嗰啲科幻片啊、神怪誒鬼怪片啊咁。哦，係啊I see 嗰喪屍咧，論論盡盡咁咧，個墓走出嚟又撞到個墓喐埋啊嗰啲咧，係啊咁啊，佢拍啲外太空飛碟咁啊，會你見見到條繩吊住個飛碟啊咁，就係咁樣樣啊。咁好好笑。笑啊穿晒崩嘅，咁但係都可以 可以出街上大銀幕嘅戲嚇，咁啊同埋嗰啲低當年係低成本製作咯。嗰啲剪接咧又好過癮嘅，即係佢見到有啲咩片咧，嗯啊呢條片有有成成扎羊咁樣喺度出跑喎咁，誒呢個啱用又指埋落套戲度，嚇跟住見到條八爪魚咁樣，跟住又擺埋落條片度，呢個人咁樣，係即係個故事可以譬如誒。誒 外星人咁樣侵襲地球啦，跟住就轉下一個 shot 就係嗰啲羊喺度跑啊，嚇啲、羊都好焦躁啊，跟住海底啲生物又好焦躁啊，咁喐下喐下條八爪魚，啊嗱咁呢啲咧又俾某啲人咧就當係溝溝誒溝片啊，咁樣另外一啲人當係溝片啦，啊即係即係，但係無論點啊，即係佢係佢係 誒，就算穿崩啊成日都表現到某啲嘢嘅。嗯，係啊。啊，即係唔識講啊。但佢真係有心製作過係，咁雖然係啲技術啊、啲誒特技比較渣啲，但係佢好中意拍戲喎，所以先拍咗咁多出唔同嘅戲，啊好勁啊亦都有啲捧場客仲有男扮女裝啊，啊。咁啊啊，其實應該係十幾廿年年前啦，咁啊啊。 當年嘅男神啦，朱啊 Johnny Depp 都扮演過佢啦，啊啊有套叫《艾活傳》啦，咁啊大家係如果有興趣，我揾翻套戲嚟睇下。 艾活傳好睇啊，係啊好睇啊 Ed Wood 嗯 Johnny Depp 而家都算男神嘅，啊話老啦已經，執啲咯個樣，老資深男神啦。哇好資深老啊真係。男神同資深美少女嗰啲。而家個個都老啊，男神係 Brad Pitt 咁啊嘛，即係要 即係眨眼間都已經好老。舊年有出戲，我直情唔認得佢添啊！睇完原來佢有份。究竟佢係咪有化好重嘅妝 Brad Pitt 點解成日都好似差唔多樣啦。係啊？嚇係嗯你話青春偶像啊，都變咗湯家華啦，而家哦，係咪啊啊即係呢青個春啦！呢個戀愛世紀同埋呢個悠長假期裏你邊有冇睇過第一出發現出事啫第一出日劇？你有冇睇啊？第一出日劇喺邊度啊？ 短頭髮嘅，啊，係咪短頭髮咧？好似係啊。我唔記得啦。你突然間講，啊有睇都唔記得啦愛情白皮書啊有冇都要睇慣佢出。哦哦，啊，柴門文啊，係啊，係啊係啊有啊第一有啊出啊，啊冇乜自信嘅開頭，嗯越做越勁。長頭髮好啲。我好似之前我唔中意木村拓哉啊，點解？即係成日見到啲硬照咧，嗯即係有時嗰啲廣告嗰啲硬照咧，咁樣孭起只腳扮晒芭蕾舞 腳咁嗰啲咧，嗯即係覺得哇靚啲喎嗯嚇咁但係後來睇咗佢啲搞笑節目咧，誒即係同埋去做戲咧，即係就開始明白啊做戲係有啲魅力喎呢條友嗯嚇。不過即係睇得多咧，就開始有啲厭啦嗯嚇，就係咁嚇。咁啊日劇嘅嘅衰亡咧。都係嚇喺佢嗰度日劇嘅衰亡咧，即係而家啲人睇韓劇啊嘛。 嗯但係日劇嘅衰亡咧，好大程度係嚟自即係已經冇人擔得正啊。嗯嚇，即係誒繼木村拓哉之後咧，冇冇乜邊個可以好似木村咁樣咁受歡迎係嚇。男星唔得咁。唔止唔受歡迎啦，直情係唔得啦。即係咩咩山下智久嗰啲咁樣，成個羅志祥咁點得啊？佢個樣永遠都係無表情，想打爆佢個頭。即係一 擁口擁面咁樣唔開心嗰陣時啊，咁嗰啲咧係啊啊藐嘴藐舌咁佢樣。佢都唔知做乜事，塊面好似彈咗咁。咁啊女星啊，仲有呢個誒長澤正美啊嗰啲啦，長澤正美係但係又開始即係劣化得好緊要啊，啊都年紀都唔細嘅。 係好細嘅啫，佢其實佢佢已經叫年紀大㗎啦，慘啦！我呢啲嚇歐我唔知啊，誒，好似差唔多三十啊。係啊，三十，但係佢佢其實廿幾嘅時候啲已經開始耷啦，哦，一來個樣開始耷啊，嗯，唔知點淨係知解睇我睇過戲啊，咁啊老得好快咯，淨係知係啊，嚇咁就即係老得老得比較快荷蘭快啊！啊嚇咁啊， 點解講咗係日本嘅喂？係咯係咯，荷蘭點解去日本嘅？嚇你就講到正話誒，啊，咁啊，荷蘭同日本啊千絲萬縷關係嘅，係啊係咯就係河，即係好多嘢啲，即係喺神戶啊嗰啲地方度上船啊，嗯嚇啲荷蘭佬，嚇即係唔所謂係啊，初初初初如果長期啊鎖國應該係喺四國睇下先啊，南邊嗰個喺鹿兒島同埋四國嗰邊啫嘛，只能夠嚇 應該又去唔到本州添啊。嗯，如果冇記錯啊，但係而家就係譬如長崎同埋誒神戶嗰度都係河即係上船嘅地方嚟喎，啊哈啊啊哈，會係。咁但係如果我嗰啲立過下係咁，立過下啲記載就係嗰陣時鎖國就係只係限住外商喺喺啲南南邊兩個島度登岸咯。 OK 啊嚇 咁就係咁樣啦，嚇咁所謂咁啊，第一次近期有套戲都有講過咧，啲傳教士啊要偷渡先至去到去去到日本國境嘅，哦，即係 silent 啫嘛，係啦，係係啊嚇咁啊，即係即係幾幾封閉嘅係啊嘅嘅時候嚟㗎，嗯係啊。咁但係荷蘭咧，譬如誒誒講仲有近啲有啲咩咧？嗱，譬如台灣又俾荷蘭人統治過啊係啊，嚇， 即係被俾日本人統治之前就應該係清朝嘅，唔係日本之前，清朝之前。清朝之前係咯。啊，sorry，講咪咯錯咗，明朝之前明朝之前已經攞咗啦，嚇。即係明朝之前已經攞咗，唔係明朝嘅時候攞咗。誒誒，明朝過去就即係所謂佢哋嘅咩嗯國姓爺啊、嗯鄭和嗰啲啊，嗯嚇咁啊打走荷蘭佬嘅。 嗯 OK，嗯咁跟住就清朝嘅時候，康熙就打台灣，嗯哼打咗十八嗯十八九幾年咁樣嚇，就打打走 即係係打走姓鄭嗰啲咯，嗯係咯，即係之前就係荷蘭嘅，嗯嚇，即係喺喺未有華人嗰陣時，哼，啊咁啊，跟住後來日本啦，哈啊就係咁啦，嗯嚇，即係成日都係咁啊，荷蘭，嗯荷蘭都以前啲海軍都好勁啊。 嚇嚇，咁啊，包括誒誒、呃清朝嘅時候嗰啲船咧，都係仿效荷蘭船啊，嗯據聞啊，咁就即係當時佢哋比較強啊嘛，啲海軍嚇，咁哇！啊，講起呢樣嘢，大陸就比較本來渣啊本來就係、嚇、去到明朝咧，鄭和下西洋嗰陣時嘅中，即係嗰陣時嘅中國啊，嗰陣時咪叫中國，嗰陣時叫明朝，OK 啊啊嘅造船技明啊係術其實係好犀利噶嘛，已經係領先世界。 其實其實其實明朝嘅時候已經係係係走下坡噶啦。哦，但啊係佢你如果睇記載，咁嗰嗰陣時造船技術嗰啲船好大隻噶嘛，應該係就算歐洲嗰啲船都冇咁大隻噶嘛，去唔到我就係話咁遠咯。，我就話已經係走下坡啦，因為因為啲好嘢全部喺宋朝嘅時候咧哦，因為經 經歷咗俾啲外族入侵咧，哦啊，即係俾俾呢個誒蒙古佬咁樣咧，係啊有好多誒好好嘅技術啦，都係即係誒斷咗，嗯斷咗。咁啊嗱，譬如誒日本人嘅嘅誒鍛造打刀嘅技術咧，嗯就喺宋朝嘅時候之後，即係中就喺宋朝度傳過去。嗯啊，咁點解傳過去？因為其實就後來誒 誒，即係蒙古佬入嚟嘅時候，佢唔俾你民間打刀嘅。嗯嚇咁、就限制，咁所以即係冇冇冇揾唔到食嘅就嚇咁、就，因為始終係外族入侵啊嘛，嗯嚇咁、你嗰啲打刀嗰啲就傳咗去日本啦，嗯咁好、多好精緻嘅嘢都係係咁樣係傳咗去日本係啊，嚇咁、但係經歷咗即係一段時間呢啲即係嚇。 即係所謂山藩咁樣統治咧，有好多精緻嘅嘢咧，已經即係翻唔到嚟嘅。係啊，嚇、到明朝嘅時候，始終係有少少流民政權噶嘛，嚇即係即係翻唔翻得去所謂即係嗰種精緻嘅華夏文化嗰啲，咁、啊即係喺政政局上邊就甚至再即係再倒退啲咯，嗯嚇、即係可能即係即係俾人統治得多，自己都、 都變埋變埋怪獸咁樣嚇，係係咯、咁啊好多鬥有爭人講過啊啦，應該係唐宋就喺日本，明就喺韓國，嚇，即係所以朝鮮應該講啊。嚇，所所以你見啲韓國人係流民少少嘅嚇，唔知係咪咁啊嚇，即係聯想起嚇係流民啲嘅嚇，即係其實佢唔係咁精緻啊嘛，明朝嘅嘢嚇，咁但係真係當然後來就仲仲仲閉翳啦係啊，係嚇， 咁即係其實如果講真正嘅中華夏文化嘅即係最後一個朝代，我覺得係已經宋代已經斷咗。哦，嚇，已經已經無以為繼。即係幾百年前已經消失咗，就好似係啊小提琴技術咁。係啊，你嗰陣時啲西班牙佬咧，嗰啲去到宋代嘅中國咧， 見到哇，你啲人就個個都有禮貌。啊，你咪睇你有好難想象到，你話去到中國覺得中國人有禮貌嚇，有禮貌係有禮貌，衣服端莊，同埋個個好似着得即係都身形又好好咁樣嚇，即咁啊。係唔唔窮啦，身係啊形唔好，身形好好，真係 豐衣足食。同埋有樣嘢好得意，係形容嘅，即係喺西班牙佬嘅眼中，中國好乾淨，嗯中國好乾淨，即係無論好神奇係喎室內同埋個街道都好乾淨。嗯，好難喎，係日本先會諗起街道好乾淨嘅係啊啫。，所以日本其實可能就係呢啲宋代嘅嘢過咗去嘅啲精緻文化。嗯， 即係唐宋嘢都過晒過去。咁你睇下以前嗰啲宋代嗰啲衫咧，唐宋都係啦。係你嗰啲衫咧，鬼死咁長啊嘛。係啊！即係你個街道唔乾乾淨點着咯？嗰啲衫拖到污糟拖晒地啊嘛！嚇咁啊，即係誒，譬如夜不即係傳說話夜不閉戶啊，呢啲咁樣咯。嚇，即係呢個即係我哋都係得個幻想嘅啫。嗯啊，不過嗰陣時宋代嘅 GDP 係 全世界六成或以上。哦，咁同埋誇張係嗰陣時係中國嘅所有城市嗰人口係大過晒歐洲所有大城市嘅嘛，哦，係啊，同埋科技方面亦都係世界應即係該嚇頂尖。宋朝嗰陣應該係仲係領先晒全世界。 嗯，即係嗰陣時嗰啲誒啲鬼佬見到你哋啲炮咧嚇，即係成日宋代已經有用用火藥 Marco 用炮 Polo 係幾時嚟嚟嚟 中國㗎？嚇，元就係記得咗朝宋元啦，係啊係啊，嗯，所以就啊驚嘆就帶翻好多嘢翻過去。係啊，啊宋同元咁啊，係啊但係咁就咧啱講起明朝咧啲衣着咧，咪講起衣着咧，係啊明朝嗰啲好似真係似打打打打女啊打雜咁樣嘅喎，打女打女。打女，即係 即係可以好短身，跟住即係方便活動咁樣。哦，因為因為已經所謂胡化咗啊嘛，嗯，哦，因為俾蒙古人統治咗幾胡廿胡化咗嘛，係係啊，即係所以咁其實即係係咯，被蒙古之前已經其實係北面嘅地方，其實已經係俾金族人 統治咗一段時間嘅。啊嚇嗯嚇原來咁啊，到到清朝清嗰啲直情係係嚇騎射啊嚇嗰啲全部啲玩摔跤啊哦啊，咁啊即係全部係嗰啲嗰啲嗰啲即係胡人啊所謂嚇。咁但係我哋而家係好笑喎，啲人咧着 結婚又話要着翻誒中式傳統衫咁樣，個個着褂嘅喎嚇，褂係中仲要着馬褂喎。嗯，馬褂咪清，即嚇係女真嘅服飾咯。係啊，咁佢係即係呢啲咩人啊呢啲係攞嚟誒，即係呢啲根本運動衫嚟噶嘛。係咯， OK，啊，即係今時今日呢啲就係馬褂就係運動衫嚟噶嘛。我梗係啦，啊，你着埋嗰啲咁嘅誒 咩嗰啲嗰啲着埋嗰啲旗人嗰啲衫咧。嗯，做乜事啊？係啊，嗯嚇，即係仲喺度話話復興中國啊，咩咩咩咩中華文化，呢啲唔係中華文化嚟噶嘛，係嚇呢啲係係其他族係俾異形入侵嘅文化嚟噶嘛，係咁啊，但係自此就冇咁精緻啦，嗯係啊，就係咁咯，啊，即係都幾都幾可惜噶，曾經有個時間都中國都幾美麗噶， 啊，同埋宋代有幾樣發明都係即係誒所謂咩幾。咩咩咩中國四大發明，四大發明三樣嘢都喺宋代嘅時候，火藥啦，嗰啲咩指南針啊嗰啲啦，嚇同埋印刷啦，嚇活版印刷啦嗰啲咯，嚇咁啊幾幾領先世界，嚇錢多同埋嗯嚇錢好多嚇咁，但係咧中國啲歷史咧你。 就好，即係唔係就中學啲歷史啊？就成日講到宋代好 Q 弱嘅喎，係啊係啊，重文輕武啊，個國土又細啊，又啊又即係嗰啲誒啲人掛住搞政治啊，咁樣又又又唔抽得啊，咁嗰啲係啊，話咩啲文人唔唔可以落落馬嘅喎，話話隻腳虧喎，嚇即係講到咁樣咯，嚇 即係講到真係好似好好積弱咁樣。係啊，但係宋宋宋朝嘅時候係唯一一個可以頂住呢個蒙古佬入侵，可以頂到超過十年喎，係嘛？超過十年啊，幾十年喎，幾十年添。啊幾十年先至淪陷喎。記住好難嗰陣時唔係喎淨係蒙古喎，周圍都係。但係你打幾個喎有打呢個俄羅契丹有金有係啊啊，係啊。 各啊種類蒙古啦，型。仲有邊個仲有啊，嗰啲嗰啲未數完嗰啲咩咩匈奴啊嗰啲啊，係啊，係啊，嗰啲但係即係佢可以頂到幾廿年喎。嗯如果你蒙古佬打呢個俄羅斯五年到啫嘛，哦即刻淪陷啊嚇！但係偶但係不過冇得冇得好講，但係啲歷史成日都係咧，即係有啲有時有一種誒。呃 即係我覺得幾錯誤嘅歷史觀嘅嘅價值觀嘅，個國土越大咁啊越好咁樣，嚇就為之勁啦嚇，軍事好強啊咁啊為之勁啊咁啊嚇，但唔睇啲人到底生活富唔富足啊，啲藝術啊誒發展得好唔好啊各方面咁樣，係係咯。比較少睇。即係如果用嗰種 standard 咧，即係即係教科書中史 standard 咧，即係今時今日嗰啲丹麥、挪威啊、瑞典呢啲全部垃圾嚟嘅。 嗯，啊，即係瑞士啊呢啲垃圾嚟嘅。係隨時都垃圾好弱啊，冇軍隊啊嘛，係咪啊？國土又細，係咪啊啊？嚇又仲仲玩埋啲咁嘅金融銀行業啊嗰啲咁樣嚇，嗯即係即係不思進取咁樣嚇嗯，係即係佢係佢哋嗰嗰啲歷史觀係咁樣睇噶嘛，嗯， 就好奇怪。嗯嚇咁啊，即係宋代其實有好多好好好先進、好開明嘅嘅制度咧嚇、嗯即係其實即係好似而家咁啊，即係譬如上訴制度啊嗰啲咧 嚇，咁啊同埋宋代係冇包青天啊，冇九頭鍘啊呢啲啊，係冇咁冇冇呢啲當場 當場咁樣集 Q 咗個人。呢啲真係好似啲野係好似話蠻啲其實個喎。法制都幾完善嘅，真係唔係唔係下下要靠包青天，係咪咁嘅意思啊？ 係誒，同即係可以起上訴，所以唔會係啦即場斬。唔係，亦都唔，亦都係呢個行，即係嗰個嗰個執法同埋嗰個司法係完，即係個司法係分開嘅啊哈嚇，即係唔會話又揾阿展超就捉完之後，你自己喺度審翻咁樣，係就係咁咯。嗯就算皇帝要投降啊，都要都要都唔係自己一個人話事嘅，嗯係啊， 都要丞相一齊簽名嘅。嗯哼啊，就係咁啦，即係好係好制衡到個皇帝，嗯嚇個權力分佈得比較均勻，就係咁啦，嗯嚇唔講咁多啦，呢啲係咯係啊一講就又可以好長啦。係嚇喂，講啲荷蘭佬咧，誒今時今日咧有啲誒荷蘭有啲特別多嘅嘢咧，就係誒。 哦，不如我哋咁講咗一隊誒好出名嘅樂團先，就阿姆斯特丹哦嚇嘅樂團，以前就叫做誒 Royal Concertgebouw，而家就阿姆斯特丹 Concertgebouw 嗯。不過咁就誒誒有一個有一個指揮咧，就我以前啊 指 Mahler 咧，我以前好唔係好中意佢嘅嗯嚇。嗰陣時我覺得咧，柏恩斯坦嗰啲先係好嘢啊。嗯嚇咁呢個嘢咧就俾人笑做水丁啊！嗯嚇咁其實佢叫海丁嗯嚇嚇，或者我哋而家可能要譯做希丁克啦嚇，佢搞波個希丁克、嗯嗯海丁啊嗯，以前譯做海丁。嗯咁啊，即係指 concert 包指咗好耐。咁我但係而家聽翻咧，即係個亦即係係完全係， 因為 Bernstein 咧就啊加多好多前肉緊噶嘛嚇，咁啊嗰陣時就重口味噶嘛嚇嗯嚇 Haydn 嘅咧就覺得係比較誒、淡啲咁樣嘅，嗯好似睇緊呢個飛利浦電視機咁嚇，就始終係啲色彩係自然啲淡啲，就唔係嗰啲誒 Samsung、LG、Sony 嗰啲咁鬼鮮豔咁樣嘅。嗯嚇、有時鮮到有啲假假地嗰種感覺啦。嗯嚇咁啊，咁啊，但係而家咧慢慢咧就覺得，喂，聽翻誒水丁指揮咧嚇，又真係好聽喎。嗯嚇、不如我哋聽下呢一個咧，許子嘅 Mahler Symphony Number One，嗯嚇係荷蘭嘅，亦都係 荷蘭首屈一指嘅樂團啊嚇，阿姆斯特丹誒音樂廳樂團，亦、都係歐洲嚇所謂傳統歐洲四大定五大啊，睇下睇下你睇邊個啦嚇嘅，即係首屈一指嘅樂團，聽下。 咩話？你話我啱啱話 Mala 馬 One 拿 Number 第 One 一嘅呢個第二樂章係咪啊？係啊都幾愉快呢個樂章，嗯，係啊，咁你聽埋第三樂章，嚇。有種翩翩起舞嘅感覺。係啊，即係先係有 double bass 同埋嗯誒，即係去開開低音嗰啲弦係開始就嗯嗯嗯嗯嚇，咁啊即係誒有同埋有一種誒誒 即係一種誒大自然嘅氣息㗎啦，Simple Number One 我唔知點解。嗯，有咁啊少少，Mala 咧都都好中意即係去郊外嗰啲屋仔寫嘢㗎嘛。哦，即係後來就話成日去喺夏天就要閉關寫曲噶嘛，因為 Mala 咧主要就係做指揮噶嘛，即係揾食就靠指揮啊嘛，嗯係嚇咁就即係後來就 short 咗啦，但係嚇即係錯咗咩？ 即係可能呢個情緒，嗯佢佢有睇過弗洛伊德嘅嗰啲啊，好似係嘅啊最主要因為即啊嚟緊係有有誒會有鋪有套有個電影節咧，就揀咗馬勒一套戲啊，講佢生平。哦過癮啦，哦係啊唔錯喎。係啊， 因為佢佢個老婆咧，阿阿 Elma 咧好索噶嘛，嗯啊索到出軌啊！索到出櫃啊，係索到出櫃啊！鬼鬼索到出櫃唔係貴係鬼。啊 OK，啊，咁啊，即係佢又佢又即係做指揮啦，咁啊，梗係四圍漂泊啦，又即係唔好話漂泊啦，總之出外揾食啦，即係誒喺 喺紐約大都會嘅時候。嗯係啊，咁啊，即係同同屋企誒最多離少離多最少嗰啲啊，啊咁就誒老婆都係要揾下啲慰藉咁樣啦嚇。係啦，咪同埋佢咧，Mala 嗰啲嗰啲大男人性格咧，即係雖然佢啊似小男人多啲，哦係真係又又驚死又成，但係咧佢 佢誒唔俾個老婆做嘢啊嘛。嗯咩唔俾個老婆作曲？可能驚個老婆作曲嚟㗎。係，因為佢嘅老婆就都幾叻噶嘛，嗯啊同埋社交方面係比比佢叻啲啦。嗯哦，係啊咁就咁啊，不過都 Mana 都係能屈能伸啊，都係好嘢。嗯嚇，即係佢佢佢知道佢老婆出軌啊，都冇同佢離婚啊，成啊嗰啲嚇嚇，嚇忍咗佢嗯嚇。 都唔明點解咁都忍到嘅，真啊係，所以都係小男人啊！我明啊。唔係因為因為據呢、個誒誒誒唔知啊，我睇邊個咧？我我我我屋企嗰本書咧嚇嗯嚇定即係唔知係係嚟自係唔記得啦嚇，嗯即係以前又好好好耐之前睇嘅，嗯啊又要抄翻書先得嗯。咁就誒佢。 個心理狀態同埋佢對誒佢、老婆已經冇冇咗性慾咁話嘅，哦哦，咁就係啊係啦，咁所以佢啊可能就係因此啊冇乜所謂。有愛冇性啊，啊，咁變咗而佢老婆又 OK 點解又要嚇，又要出外揾食啊？嗯有需要噶嘛？人都係啦，因為好悶啊嘛，係咪啊？係即係個 Mala 已經成日作埋啲啊，又又死亡啊，又復活啊，又天地人啊嗰啲。救命啊真係啊 跟住啊，暑放放假又唔係啊，成家去玩啊，咁啊走自己輸咗佢，走咗去閉關啊咁。咁咪即係同冇老公差唔多，係咧，係咯。尤其就做嘢，跟住作曲就匿埋咗，嗯 就係咁啦。嗯嚇咁，但係呢個樂曲咧，因為第一交響樂咧，就都幾愉快嘅整體。嗯哼啊，咁就除咗臨尾嗰個樂章第四樂章冧山泥之外咧，嗯，即係一即係始終佢個性格都係咁啊，其即係實第三樂章都已經有啲沉重啦。沉沉乜啊，猶猶太旋律啦嚇，即係低音嗯嗯嗯嗯嗯嗯，應該都係葬禮音樂嚟嘅，係嘅誒猶太猶太佬嘅葬禮音樂。咁但係 佢第四樂章又係又係冧山嚟嘅，一開始嚇咆哮啊嗯嚇揈拎縫，佢真係離唔開冧山泥喎。你聽佢啲誒誒作品都係啦，好地地無啦啦冧山嚟噶嘛。係嘛？即係你以為佢嗰個樂章咧，譬如第六咁樣啦，你聽聽下啊，呢度照計好愉快啊， 跟住立突然間就悲劇突然間來到喎，好似舒曼啲朋友咁樣，舒曼冇佢咁癲，係咪啊？因為舒曼咧顛足成個樂章噶嘛。哦哦哦即係 OK OK，即係舒曼係歇斯底里成個樂章啊嘛，係瞓瞓噔瞓瞓瞓瞓瞓瞓瞓噔打打打就咁一路咁樣成個樂章咁樣去啊。係係 Mala 係誒嚇呢度好似好優美喎，突突然然間就跳線咣啊咁樣噶嘛突，然間跳線去，係啊成日跳線嘅 啊，即係。即係佢，即係以前啲誒、老派嘅嘅樂評人或者老派嘅音樂家咧，即係覺得音樂真係一定好緊要嘅一樣嘢，就係嗰種連貫性啊。係係係啊係啊，咁譬如誒誒西利必定詞咧，但係指揮西利必定詞啊勁嚇柴里比達克啦，或者叫做誒 c h e l i b i d a c h i 或者叫做 c h e l i b i d a k a 啊啊咁啊。 視乎喺咩咩鄉下啦，嗌佢個名，佢都唔，佢都覺得批評過馬勒。話時話，我好似親口聽佢講啊，係啊，即係佢，即係因為我嗰陣時好迷馬勒嘅，嗯嚇咁我就問佢關點解你唔玩馬勒嘅咧咁樣嚇，咁佢話馬勒啲音樂唔係一個偉大嘅音樂家喎。哦嚇咁當時嘅我就覺得拗晒頭啦，嚇音樂咁樣好聽咪得咯咁樣嚇嚇咁我而家都覺得馬勒好好聽嘅， 其實咁但係即係我又同意佢嗰種諗講法嘅，即係冇一種好完整嘅好好好有條理嘅誒一個大局咁樣咯，係有時有好有。不過過癮嘅，即係我哋而家更加唔使啦，即係唔使有咩佈局啦，總之總之砌埋一齊咁樣 OK 嘅啦。 嚇，即係好似王家衛嘅電影咁樣，你好 feel 咪好 feel 咯嚇。係嚇，有啲誒點解突然間跳咗個嗰度嘅唔緊要啊，係是但啦咁。咁但係即係以古典嘅嘅口味咧，就呢一種咁樣跳線咧，嚇就有少少唔係咁即係唔係咁成熟嘅表現咧。嗯，好有趣嘅嘛 m a l a 神神經經咁樣嚇，但係佢的而且確又有一啲好精彩嘅 moment。 嗯嗯嚇嗯嗯，就係咁。嗯咁啊，講起 Mala，不如我又講起荷蘭佬咧。其實咧，荷蘭佬咧就點止係 Eddie Duwa 啊、嗯誒 Hiting 呢啲啊。咁就我哋而家 講，我哋而家港樂嘅指揮阿 Yap 啦嚇，阿范志登啊嚇，咁就雖然咧阿姆斯特丹咧就即係連將呢個 waiting list 都唔將阿范志登擺入去啊。係嚇，反咪俾紐俾紐約人嘈咯，俾啲 New Yorker 嘈咯。點解你揾個嚇求其揀幾個，跟住就揀咗范志登做 New Yorkfield 嘅總監咁樣嚇？咁啊，人哋 concert 機包直情 直情 lock on the list 啊咁樣嚇。咁因為佢個佢個個底啊花晒啦，范志登係啊嚇咁就但係係有料嘅，係有料嘅嚇，但係係即係同樂團就唔係幾愉快咁啦嚇嚇咁啊。你花晒意思係同 樂團唔係好愉快啦嚇，好愉快嘅即係覺得佢又嚇，唔知以為做咗咩啊嘛？哦，即係處事風格唔掂啦，係啦，冇錯啦。咁就即係即係甚至被形容為唔係好 professional 啊，有啲嘢咁樣啦嚇，即係行政上啦。咁就咁啊，但係都係都係好嘢嘅。我即係 誒帶港樂都帶得唔錯啊，係咪啊係係？即係有都有精彩嘅演出啦，間唔中，間唔中間唔係間唔中嚇，譬如之前喺 Sostakovich 啊，好多人都哦都讚不絕口啊！嚇咁 Mana Six 都幾過癮啦，幾個人幾個嚇人打到個箱都爆埋，嗯嚇爆咁啊掂啊嚇咁就誒，但係咧誒荷蘭咧，其實有一個同 Mahler 好有千絲萬縷嘅 嘅指揮嘅，咁即係馬勒嘅朋友咁樣啦，好係早就睇得起佢。咁我講咧就唔係講 Bruno Water 喎，咁啊 Bruno Water 咧。就一來就唔係荷蘭佬啦，嚇哦咁但係佢咧都都屬於係叫 Mahler 嘅弟子啫，嗯嚇，即係好好崇拜 Mahler 啫。嗯咁但係咧，呢、一個荷蘭佬咧就直情係誒， 即係即係即係 Mahler 嘅即係同同輩啦咁啊嗯係嚇，啊即係同時代人啦。咁就誒、呃、當時嘅好出名嘅指揮，咁就好少係會咁推崇 Mahler 嘅作品嘅。嗯嚇咁就即係 Man 呢個咧就係叫 Mango Bird 嚇。咁我哋不如聽少少咧 Mango Bird 嘅嘅指揮嘅誒錄音，咁就先至聲明咧就好舊下嘅啲錄音嚇， 就誒好殘下嘅嚇。咁就你當係落緊雨咁聽啦。嚇咁但係咧，佢係指揮你聽到佢對樂隊嗰種嗰種控制啊，嗰種彈性啊，嗰啲弦樂咧一收一放咧，好似啲海浪咁樣啦。嚇呢度拖一拖，嗰度又縮一縮咁樣咧，直情好似識呢個即係如來神掌咁，定係呢個 太極張三豐咁啊！係即係成個樂隊係俾佢猜嚟猜去、猜嚟猜去咁樣，出咗一種即係。誒好好好好神奇嘅嘅嘅效果，好好美麗嘅聲音。嗯，啊，不如我哋聽下。好啊 Mango Bird，William Mango Bird。 Música精彩係啊，係嘛？時光倒流八十幾年啦，係啊就聽到當時嘅音樂啦。嗯嚇咁啊冇實際錄音日誒年份我唔知，但係應該係三幾年到到四幾年之間，係因為四五年佢之後就冇錄音㗎啦，嚇五一年就瓜柴啊咁就誒你聽到好多 portamato 即係誒嗰啲滑音啦，即係即係個左手 弦樂嘅手指，即係由一個音線去另一個音嗰度，線上線落啊咁樣嚇咁就喺嗰個年代咧，原來就。唔興呢個劃一嘅指法嘅拉樂團，即係大家就唔興用一同一個指法咁樣拉嘅，嚇、即係好似明咁啊，講多次就都唔明。即係指法你明啦，即係用咩手指撳啊咁樣嚇，咁啊之前咧就 freestyle 啊嚇，即係你自己搞掂咁啊 嗯嚇，咁就係就係因為你要有有呢啲 portamato 咧，咁就誒好、多時就 mango bird 咧。就要 mark 晒啲指法咁樣，即係要樂團劃一指法嚇，大家都係用嗰啲手指咁樣去撳咁樣。係就係咁樣，咁啊個潮流就係由可能就係由佢起㗎啦。咁就今時今日，你如果話可以唔跟指法，就好匪夷所思啦嚇。即係大家嘅指法啊、功法都要一致嘅。嚇咁啊，以前就 誒原來好 free 嘅嚇咁啊，Stokowski 咧就唔跟功法嘅有時。嗯，啊就專登或者專登安排有啲上工有啲落工咁樣嘅。嗯可能佢喜歡啊咁樣。係啦，冇錯。咁啊，即係有唔同嘅效果啦。嚇咁但係 concert 機包咧，即係誒皇家 concert 機包啦嚇。而家唔好似都係叫 Royal concert 機包，唔知係誒， 即係啲樂團好煩噶嘛，成日成日改咗名又改翻轉頭噶嘛。係啊！即係一陣你又聖彼得堡，一陣你又列寧格勒，一陣你又變翻聖彼得堡。係係咁啊！而家好似就係、都係叫 Royal Concert 機包啊。咁咁就人哋人哋呢啲，你成日講嗰個就因為歷史問題啊，俾人夾硬改咗個名，要改撥亂反正啫。啊，咁一搣翻轉頭係啊啊！咁就 咧誒誒 concert 機包呢個字即係解 concert hall 咁解啊，即係所謂我哋嘅咩皇家音樂廳樂團啊咁樣咯嚇，就係咁樣。Mango Bird 嚇，即係 Wilhelm Mango Bird 啦，唔係 William 啊嚇，Wilhelm Mango Bird 嚇，咁就。非常精彩嘅演出，咁啊！但係呢啲咁嘅演奏風格呢，今時今日就比較少啦。啊，咁就 咁啊，有樂評人就認為，亦都同呢個即係現代咧演出嘅場數太多有關嘅。嗯啊，根本上今時今日嘅排練次數係誒係好少嘅，啊好密集嘅。啊，咁就你想諗下啲花神呢，就未必個個睬你嘅。再加埋 誒、如果啲工會勢力好強嗰啲咧嚇，你唔係話你加班就加班，冇得加班嘅基本上嚇，咁、就 Hong Kong Phil 都係啦，就算加班都你要多好多錢先至有得加。當然啦啊，成棚人一齊 O T，係啊，咁多人一齊 O 啊！你仲要場地 啊唔話俾你報俾你，係啊，加十五分鐘有幾多錢？加半個鐘有幾多錢咁樣㗎？得學生樂團先可以咁呢啲係瘋狂 OT 嘅啫。係啊，咁呢啲喺個合約度咧都有有好多時都有列明嘅，啊，即係跟住你如果你要加一個鐘，即係誒誒多過半個鐘又都好唔知幾多啊。錢咁。佢哋呢啲有 O T，其實 O T 呢樣嘢應該都冇做咗成廿年啦，係嘛？ 啊一般人啊，一般打工仔係啊，冇冇冇有工做哦唔係 O T 就有，但係冇補水哦係，OK，嚇。嚇咁即係所以都係要即係拉好啲拉好啲琴啊，咁啊做呢啲打呢啲工啊好啊，VT 有得補水係咯，係啊，拉得唔好啊慘啦嚇， 仲要俾錢添，係啊，係仲要磅水啊！係啊嚇，俾會費啊嘛。俾會費。而家好多樂團，香港有好多樂團業餘嘅樂團咧，係係你入去拉樂團，仲要俾錢人噶嘛啊，嚇，啊去教精你點拉啊！我都唔明點解你話俾你 experience 下呢個樂拉管弦樂嘅一個體驗咁啊黐嘛。線。啊，咁就香港即係咁過百隊呢啲嘅。 你話啊租場地要錢，即係例如講練習場地啊，你搞個 concert 要夾錢我都明啊，但係揾啲人嚟教會教你喎，真係拗晒頭啊！唔係咁先吸引到啲啲家長啊嘛，係嘛掉啲細路仔入去又拉樂團啊，威咁都冇都冇 quality 嘅，咁嘥啲錢做咩啫？ 唉，咁啊，即係 即係唔係個個都咁幸福嘅，或者嚇揾到好老師咁樣嚇，咁啊有啲人就即係即係唔知點解懵成成咁，又咪揾啲懵成成嘅老師啊，咁啊咁啊跟住拉下琴咁堆埋一堆 happy 下咁啊咁，咁啊一世咁樣咯。哦，原來係咁，so sad。嚇咁就 即係香港就始終係喺嗰個培育人才嘅呢個環境，即係培育人才係真係爭啲嘅嗯嚇，即係我覺得嚇係唔係冇人一樣有嚇，即係培育一樣有，但係咧成個即係硬係聯繫唔到上嚟啊好多嘢嗯嚇，即係誒。 即係一環接唔到一環啊！嗯啊咁就誒、唯有即係自求多福咯，向外走咯。係咁都唔少人即係去外度誒誒讀書啊，去去外國啲音樂學院度讀書咁都，即係都訓練得幾好啊咁樣啦。係啊咁不過問題係佢哋有時咧就翻到嚟，可能又變咗 誒、又做其他嘢，可能做 trading 啊、做成啊咁啊。但係唔翻嚟咪仲仲仲慘，即係即係啲嘢都外流晒出去，誒、都係嘅。即係佢唔會再係香港人嚟噶嘛，啊但係嚴格嚟講。但係你比起台灣嗰啲唔同咯，台灣嗰啲咧，即係佢，即係我喺外國咧，即係我都有誒唔、少朋友誒、讀誒、 譬如 Curtis 啊、茱莉亞音樂學院啊咁樣，啊中國人又有，台灣人又有，咁香港都有嘅，咁、但係。咧嗰種練琴嗰種勤力嗰種程度的而且確係有啲分別嘅，香港係人係 hea 啲嘅。嗯，即係咁樣，即係咁樣講嗰啲嗰啲唔 hea 嗰啲，可能覺得咩啊咩唔我邊嘢 hea 啊咁樣嚇，咁即係一個客觀， 即係我又唔使講衰你嘅係咪啊？無後顧即係之憂嘅一個客觀嘅評論就係你嘅所謂好勤力咧，就真係唔夠人哋勤力嘅有時嚇。唔係因為佢哋嗰啲咧，例如講中國人嗰啲咧，即係你唔拉就冇飯食噶啦嘛。台灣人嗰啲就唔拉嗰你翻翻台灣攞二 K 噶啦嘛。嚇，又或者 又或者翻返去拉嗰啲咩咩國立咁嘅係啊管弦樂團嗰啲邊係樂團嚟嘅，sorry 啊，唔唔得罪咗你，誒唔好意思啊。如果你係嗰啲台灣國立嗰鬼交響樂團嘅成員，咁但係的而且確你個人工係低好多啊嘛。係咁就而且水準講真係真係唔夠高。嗯嗯嗯，誒、所以佢哋 佢哋即係出咗去咧，即係要真係要闖另一番天地出嚟嚇。如果唔係翻翻翻去本本地咧，好似冇乜運行。嗯嚇，你大陸咁樣翻翻去本地咁樣，唉，即係拉樂團啊、教學生啊咁，冇乜運行。嚇，即係同佢哋喺美美國啊，喺外國嗰種即係好美好啊，嗰有啲有啲唔同。嗯，係咯，咁啊，即係香港，即係 香港啊，更加更加困難嘅嗯嚇。喂，我哋唔好講口水咁多啦，我哋荷蘭咧今時今日咧，就除咗呢、個誒咩啊？繼續啊，除咗呢、個誒誒、有好多好係誒 點樣講咧？嗯誒、古典音樂有好多好出色嘅，但係誒、其實最特別嘅咧，荷蘭呢個團咧，呢、個地方咧好多把握嘅樂團嘅，或者好多係把握嘅樂手嘅，真係唔知喎。係啊嚇咁就譬譬如有啲 Toy Toy Krugman 啊，咁、就或者誒、玩古鍵琴嘅 Leon 客啊呢啲，佢哋好多呢啲咁嘅古老嘢嘅。嗯啊，係即係即係除咗畫畫嗰啲油彩啊嗰啲之外啦嚇，嗰啲誒 文藝復興時期嗰啲咁嘅玩意啊咁樣啦，咁啊即係好多去古樂團咧，亦都好好有捧場下，好多傳統嘅嘢喎。係啦冇錯啦嚇，咁就誒亦都有好出色嘅。我哋不如聽下呢個咧貝蘭德堡貝蘭登堡 Concerto，咁而裏邊有一種好特別嘅樂器咧，就係誒叫做誒誒 Violino Piccolo。 啊，咁 Violino Piccolo 係咩嚟咧？叫得 Piccolo 即係細咁解啦嚇。係咁啊，嗰種琴咧就係一種你以為係誒點解？如果你有睇過啲演出咧，就係點解嗰個大人揸住支細路仔琴嘅？咁啊，好似一支四分一嘅小提琴咁細嘅。哦嚇、哦一支如果用以現代嘅琴嚟比係四分一小朋友琴， 咁咧就有一個好似二分一琴嘅頸咁長咁上下啦。係啊啊，，咁啊個琴頭類似四分三咁樣啦嗯，咁嘅咁嘅組合嚟嘅，嗯咁就誒佢係比起誒小提琴咧一般 tune 誒唔同嘅 tuning 嘅，嗯啊可能係高四度啊，或者係一個誒誒一個 minor third 啊咁樣嚇，咁就喺巴哈呢個作品咧就特別有 一個聲部咧就係用呢種小小提琴啊嗯嚇係 violino piccolo 去演奏嗯，我哋聽下。 優美嘅旋律咧。啊好有生氣，好有活力啊！係啊貝蘭德堡嘅第一 concerto 嘅第三樂章，咁啊聽到有支細細支小提琴咁樣嘅嚇係啊，咁啊嗰支就係誒 violin piccolo 啦嚇，嚇咁就誒樂團就係阿姆斯特丹巴洛克樂團啦嚇 Baroque 嚇 orchestra 嚇咁就誒。 唔知係乜嘢原因啦嚇，啊荷蘭嘅樂團咧嚇，嗰啲木管真係荷蘭好嘢嘅喎。嗯嚇，咁啊頭先聽 Mangoberg 咧，萬萬傑寶咧嚇，指揮個 concert 你雖然錄音舊舊啊，啲木管真係特別好嘢嘅。嗯啊，咁就直到而家都係啊！係我聽過誒 concert 包一場唔係好好嘅演出， 但係嗰啲聲音都依然係非常靚，尤其是木管。嗯，啊嗰啲 bassoon 啊咁樣揸住支大煙咁樣咧，大揸住支水煙咁係咁吹係咁吹，誒啲聲非常靚。嗯嚇有種清新誒旋詠誒誒唔知點解，即係覺得有種空氣感咁樣，覺得佢哋。哇，有啲難度啊喎呢個。咁啊，除咗同佢個 concert hall 又靚有關之外，就 誒、就算佢去到第二個 concert hall 度，都有嗰種聲音喺度嘅。嗯係咯，咁就即係即係可能嗰個地方特別出呢啲啦，係咯，即係唔同地方出唔同嘢啊嘛。係啊，美國啲銅管真係冇得傾啊，多數都勁嘅，係咯。咁啊誒木管啊啲技術可能好勁，但係佢 concert bell 就啲聲好靚。 嗯啊，咁啊，弦樂當然亦都唔錯啦。即係雖然未唔係話誒特別話咩誒誒技術啊非常勁啊咁啊，即係即係唔渣啦，係係係勁嘅，即係但係唔會覺得你哇 virtuosic 啊勁到爆燈咁啊。咁但係總之就係荷蘭好嘢啦。係嘛？咁啊，最咁啊，用呢一首嚟完結今日個節目啦。咁啊，聽好啊起上嚟都心情都好啲啊！呢啲係咪啊？ 即刻心情愉快。嚇，我哋嗰啲煩交嗰啲嘢咧，就唔講咁多住，係啦，嚇留翻俾阿細娘講啦，啲煩交嘢嚇，嗰啲或者咖喱飯啊嗰啲咧，哦，嚇你有冇食過咖喱飯啦？啊嗰啲咧嚇咁啊，嗰啲你唔講咁多啦，我哋就咖喱唔一定係配飯嘅。嚇，咁你有冇食過嗰只政治咖喱飯啊？ 嚇咁啊變咗盧漢推估。係啊，係咁，咁你就要聽嚇，咁啊嚇唔講嗰啲啦，係啊嚇咁就睇下先，係啦，係呢啲啦。雖然又係準備咗好多音樂啦，咁啊嚇，咁仲有好多好嘢等到慢慢可以發掘嘅。係咁我哋有時間咧，即係一路追住盧漢推估咧，咁我哋一路將嚟介紹啲 好嘢俾大家，嗯，好冇？好，好，好啦不如咁啊，拜拜拜拜拜拜。你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊 ？D 大調不如柯督廖咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊？所以你咪要聽盧漢推估咯。逢星期日八至十，城寨見。怒喝推估。